Radio Kultura Badok hamalau kantagintzari behako bat .com Gaur berriz Bado eman emankizunean Mikel Marquezekin kalakan segituko dugu gure solasaldiaren takteko ere una ordrian hemen berian nor entzunen zuen, eh, Benito Lertxundi, nere egiko neskatsa maite, aire aizpak, semeari, Mikel Marquez, No Time for Love, Xavier Montoya, Alferikako ahaleginak, George Brassens, La Mauvez Reputation, eta Mikel Marquez, zure begiek. Sola saldia utzi ginuen lekuan segidezagun, placer bat izan duk Benito Benito liburuaren aipamenarekin. guk erakutsi nahi genuena edo, edo, edo ikusten genuena e, aportazione bat edo, zerbait emango zione Euskal Gizarteari da guk nahi genuen erakutsi guk ezagutzen baitugu benito ez, ba, askotan egon bai gara berarekin, bazkaltzen, afaltzen eta gaualdi luzeak egin ditugu eta mintzatu gara ba, ba, gizartean edo, eta gizakiari interesgarri zaigun gai nire esango nuke guztietaz ez, eta guk pentsatzen genuen eh, pakok eta biok, ba, nio, hau eh, Euskal Gizarteak e, Benitoren mundu ikuskera e, ezagutu beharko luke, ez? oso oso persona bitxia eta interesgarria da, ez? Nik e, hemen gure inguruan antzeman edo aurkitu dudan persona interesgarrienetarik bat, ez? Orduan hori hori izan zen gure gure helburua liburu hori egiterakoan, ez? entzuten eta bai, bai, bai. eta egia guai piskat urrun ikasik editza piskat hotz, ilundu, eman aldi bai. horiek bai, bai. ez bali esena tokian eta urrun tinko bat bezala bai, edo bai, bai. ilun bat bezala eta, horrek berriz beste amikatxe ez da nola E, berak astapenean txon sobera, bero Ez, ez, ez. normalean ez da sobera bero sekula ezerekin hasieran, eh? Hasieran, behar da konbentzitu, ez? Eta ez ez, hasi eran ez, liburu bat ez da pentsatu ere, ez ez Zuek ezagutzen duz, eh, hori da, antzinetik ezagutzen duz zialgar, hiluek, hiluek, bai, bai. usaiak duzu elgarrekin bai, bai, egoteko, bai. Parmemento batean, noiz deliberatu duzu egola eh, bide hori hartzea, euskat grabatzen ez da onartu behar da e, Hor, izan zen... Lagunen artean gaiten direna, gero publikatik bai, teknitaterako bai, ustea Bai, ustea, hor izan ziren, hiru iru eh, aldi bezala esango nuke ez, lehen aldia izan zen Ba, guk topo egiten genuen, alkar deitzen genuen eta egoten ginen, ez? Ba, e, mintzatzen eta bat eta besteari buruz e, hitz egiten, ez? Ba, luze, ez? Eta beti gustora, ez? Eta beti aurkitzen genuen aitzeki bat berriz gelditzeko. Eta gero eta gaualdi luzeagoak ziren, ez? Eta eta gero eta gauza interesgarriagoak ateratzen ziren eta beti Benitorekin gertatzen da edo edo niri gertatu zait eta pakori ere uste dut, ba, a, beti Benito berri bat aurkitzen duzu, ez? Benitorekin topo egiten duzun aldi bakoitzean beti beti berria da, ez? Ba, Benito da sugeak bezala, ez? Ba, kentzen du azal bat eta beti badu azal berria, ez? Eta beti bada zerbait berria eta beti ikasten duzu zerbait eta e, guretzat e, izugarria izan da, ez? berarekin e, hola konpartitzea, ez? Eta hor aldi bat izan genuen luzea urteak, eh? Ba, hola gelditu, egon, hitz egin mintzatu eta halako batean planteatu genuen e, han aipatzen zirenak zergatik ez enregistratu, gabat, grabatu. Ola, ikekarri duken aparailu hauetako batekin, tak, han maiaren erdian ezarri, eta aipatzen zirenak eh, grabatu. Ez, get, bueno, ba, refleksio horiek elditu zitezen, eh, esango nuke ez. Hori izan zen bigarren aldi bat. Eta hirugarren aldia izan zen, ja, han esandakoak, ba, genituen, egun ordu, ez dakit nik zenbat, ez, baina, horiek denak, entzun, e, transkribatu, esango denuke, eta sintetizatu, ez? Hori izan zen irugarren, irugarren kolpea. E, e, pakok eta biok egin genuen. Banatu, orduak, ba, izugarrezko lana izan zen. Ordu guzi horiek e, pasa, esango genuke, eta gero gaika zailkatu, ez? Politika, eternitatea, sexua, kantagintza, e, sorkuntza, bildurrak, e, jangoikoa, e, jamoikoa edo jangoiko eza edo erlegioa edo ne, ditu nahi duzuna, ez? Eh, eh, dena, ez? Ba, Ai, bai, dena, dena. Jabetasuna, eh, plagioa, dena, ez? E, milaka gai, ez? Eta gero eta gai banalagoak ere, eh? Mm-hmm. Arrauna edo edo kirola eta eta dakit, tolakoak ere. Hobeki eman dut zit, ideia eman dut beste batzuek emaiteko egiteko ala ez hori lagunen arteko da gehiago. Nik atxo baita du, behar kolita eh, denen Eh, beste hiru hartu estaldian edo edo bai. zuek beste batekin edo holako bat Gertaz... ziklo baten eh, bai gertatzen dena da Benito Berbai zientzatizgarrienetariko bat bai. daime besteek ere baluketela hola gaiteko. Ba, bai, bai, bai, Euskal Herrian seguru badela e, personaiak e, hori aportatzen dutena gertatzen da ezagin nizergatik, baina iruditzen zait hori hola guk egin dugun bezala egitekotan bederen izan behar du bizirik, bizirik dagoen persona bat eta bai, adizki eta konfiantza handian, bai, bai, ez? Bai. <laughs> Hori egia da hemen kanpora egiten dela, ez? Egiten dira liburuak gehiago hola, ez? Ba, nola esango nuke, hau bizarri gabeko liburuak, ez? Ba, e, venga, ja. Izan behar du persona oso heldua, egia da, ba, eh, personak oso heldua izan behar du, ba, iaia ba, beldurrak eta konplejuak eta gainditu eta egon behar du persona hori mhm. eta beldurrik ez izan e, bera den bezala agertzeko edonoren aurrean, ez? Eta hori normalean prozesu luze baten ostean izaten da, ez? Guk oraindik berrogei urte ditugu eta konplejo sobera eta ez? Pausarrik hartu gara ten gauzak, zer irabazten dugun gogoan arrezak. Hauen amodio bat, galtzen badau xosak. Hauen amodio bat, galtzen badau xosak. Iorroitaraz kalferretan, etxea daukagula. galtzea Nahiz tristea izan gure zahartzea Nahiz tristea izan gure zahartzea Tristea lita ikela ez diadudatzen Etxea modioa ez baita mugatzen Ikusteak afi hau sasu zinguratzen Eta gure bazterra bertzen eskuratzen Gogoratzen ateri ez naumenturatzen Gogoratzen ateri ez naumenturatzen artean etxeko agoni ezkila bihotzaren bagea non aurki non bila gambara kutsak eta sukalde isila arbola betiko tzatila hori kusila semenikitan badiat fedea, kartsuki hartzen baitu ikegin bidea. Amodio zentzunik aitaren galdea, behingo zatorruziz Amerikaldea bilatuko dukala etxeko bidea bilatuko dukala etxeko bidea semea urrunduri sosaren peskizan agertzen dut zeraita erromesan izan zintzoki jarraikadi ire bizitzan ni baino haita hobe izaiteko gizan ire semeak ez dezan joaiterik izan ire ez dezan joaiterik izan Semea urrunduri sosaren peskizan Agertzen duk zeraita erromesan izan Zintzoki jarraikari ihire bizitzan Ni baino aita hobe izaiteko gizan Se me aquel desan, doy te riisan, ire se me Benito Gasinean berak ere denborarekin ikusi zuen izan zitekeela aportazio bat bo, ba, jendearen zat, gizartearen zat, e, eh, bere zaleen zat, eh, eh, Euskal Herritik kanpoko jendearen zat, zenik hori, hori ere pendiente edo, edo zintzilik dugun gauza bada, baina hori Nik liburu hori itzuli behar genukela espainolera eta frantsesera hasteko eta jende asko estimatuko lukela, Bai ze gizarte bati, izateko modu bati eta, eta kultura bati buruzko zantzu eta, eta nabardura asko ematen ditu. Ez da bakarrikan benito eh, eh, eta, eta bere mundu ikuskera. Ez da, da Ez ideia aldetik indizera, ez da pertsonaia dela kotznik. I, ideia, uni, ideia universalak dira, ah, bat batetik. Nio goi nahiz hauteskunde eta zaiten duena, zer futbol adibidez? partidaren adibidez. Adibidez? futbol partida bat eta da joan, eta best, balin badakiko beste, epailea beste kontatu duela. Eh? Ez du da kisatu. E, e, nola, ger, gero galtzen badugu nola, nola kisatu dugu gira, ez? Ez da, behin ditu dago, minan behira, gauza. Behira ze semafora, ze metafora simplea, ez? Eh? baina hola da. Hola, da, ikbegiratzen begiratzen baldin modu kanpotik esaten duk, nola, baina nola. Epaiketak daudenean, Espainian, eta hola, Euskal jendearenak, eta hola, esaten duk, hori duk, ez? Ba, epailea badakik besteen alde egongo dela, orduan, Gero, azken minutuan, e, ire kontrako e, zera bat, e, e, e da, penalti edo, edo, edo zera bat e, ematen duenean, nola kexatuko ez, ba, ekian azteko, hasi baino lehen, ba, ekian, hori gertatuko zela, orain ez adik kexat ez duk partidu hori jokatu behar, hori duk, ez? Ba. Ez dakit, ez, gauzak ez irain errexak eta ez irain simpleak, badakit nik, eh? politika ez dela futbola, eta... Beno, bai, ematen ditu hor benitok, Euskal, Euskarazko gizartetik kanpora ere oso oso oso eh, erabilgarriak eta interesgarriak eta eta lagunduko luketen ideiak, ez hori? Hori baloratu behar dugu itzultzea noiz bait, bai. Azkenean, ni, liburu horrekin eh, bukatzeko edo eh, emaiten diola preseski eskoal ere beste funtzio hori aipatzen dugun hori. Bai. Uh, jendarte batetako zati, baina jendarte hori lotua, zer euskat eh, bai. transversala da, beraz, ez da bakarri kantaria bere gogarekin, bere bakartasunean, bere e, be, ka... mundu bati lotua, politika bati, Noski. Kantariak bere obra egiten du, erran duzun bezala, bakarrik eta eta bere gelan, eta bere gitarrarekin, eta bere eh, talentuarekin, eh, errango genuke ez. Mhm. Baina obra hori ez da ezer, gero gizartean ez baldin badu bere lekua ez, edo bere funtzioa. Mhm. Funtzio hori askotan, eh, nahi baldin bada, kantaria hilda gero ere batzuetan gertatzen da ez. Begira, adibide, bueno, adibide bat baino gehiago aipatu daitezke, ez? Ba, aipagen Mozart, ez? Ba, Mozartek egin zuen obra, eta bere uneko gizartean ez zuen oihartzunik izan ia ia, ez? zen eta han bota zuten e, beste batzuekin batera eta bere zurrak ez zituen inork eskatu ere egin, ez? Ba, han zen bere bakardadean eta inoiz e, bere obrak e, gaur egun duen oihartzuna izango zuela amestu ere edo edo pentsatu ere egin gabe, ez? Edo orain hain famatua zegoen Salvadorren eriotzean, ez? Pentsa, ez? Salvadorren eriotzean egin zenean, lore bat zauri bat diskoan, hor, e, eh, aur, asierako urte haietan, ez zuen alako jartzunik izan, kantu horrek, eh? Ez, lehen iruz pala urtetan, ez, gero alako batean norbetek egin zuen beste bersio bat, gero lete ere hasi zen beste kantaldi bakan batzuk egiten, gero martikorenak egin zuen bere berzioa, eman zion, alako bai, aizaldi bat, gero ez daki nor... Bai, bai, askok pentsatzen dute, bai. Eta pentsa, ze, ze kurioso den guzti hori ez? Mhm. Kantua hor, ematen du lozorroan dagoela, eta gehiago adibidez e, zeekin ez, eperra kantuarekin. Ia, ia, galduta zegoen lau edo edo bost personek ezagutzen zuten kantu hori orain e, eh, ogeita urte, ez? niko hasi zen arte, bere e, berbenatan eta lenda bizi ba Ximinorak eta Minxoriak eta hoiekin eta gero grabatu zuen Madriden, horiek ere ze fenomenoak. eh. E, Parisen sortu, et, eh, Parisen sortu, sortu, Parisen bizi eta eta han bere bidea urte batzuk egin, gero Euskal Herriera etorri, kantu horiek Madriden grabatu, eh? Alako, ze, ze erokeriak ez, eta kantu, hilzorian zeuden kantu hori eta, eta beste batzuk nola alako batean Euskal Herri osoan, zazpi provintzietan, ze horiek ere gauza garrantzitsua dira ez, zazpi provintzietan e, eh, hain, hain erreferentzialak kantuaren eta sorkuntzaren guzi hori hain, hain da hain bitxia, ez? Kantuak ematen du hiltzera zela eta alako batean, ba, berpizten dira eta izugarrizko loraldia dute, eta horregatik, kantarion erantzukizun bakarra, da zintzo eta, eta, eta bihotzaren erditik gauzak egitea. Eta pentsatzea beti egiten dugun hori baliagarri izango zaiola jendeari eta eta balioko diela beren beren bizitzatan ba, maitatzeko eta eta eta triste daudenean nigarre egiteko eta alai daudenean dantza egiteko eta Horien legea guretzat aparjit gartzela iesa ospena eta isiltzea. Hoien legea zutani euren gisara eukitzea. Gordeak dituzu armata izpien kontrako altzairu atzea. Tagune gargasen mende gaudeno kokerromen gaudeno. Ez dute uzten maitatzen gauean, ezagurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norari gabe, sirena garra isi bakarra gauean. Torturak sufritzen ziegatan usteltzen gutunak idazten eta bertanik Eutsi zioten minari baina bakardadeak irentxi Gortek justizia egin zieten matoitxukunen gisa Maiz borrokatuak iraungo goz baina maizago hiltzea nahi Ez dute usten maitatzen gauean ezagurrik ez negatik gauean Ez zergatik ez norari gabean ziren agarra isi bakarra gauea. Eraman zituzten sako taban zeti lorka eta putxanti. Etorri ziren Viktor Jara, Obizan, talagunen Bilar, Kabulen, Ramalan, Santiago, Saharan, Belfasten edo elgoi barre. Ta beste hainbat lekutan, hau zerren da maigabea. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez noranik gabe, sirena garra isi bakarra gauean. datoztean aiei borrokan lagundu nahi duten guztia Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago Arrainak itxasoa behar duta herriak zu behar zaitu Gure gogoak iran arte ez da beldurra nagusituko Ez dute uzten maitatzen gaurean zagurrik ez negarrik gauera Ez zergatik ez norari gabe Sirena garra isi bakarra gauea Sirena otsa garra isi bakarra gauea Sirena garra isi bakarra gauea Sirena otsa Si isi bakarra gauea diska berri bat duain hilabete gutxi argitaratu dena, eh, joan den e, azaroan, atera, zuen argia, behaz bi hilabete, eh, atera zelaik. Eta hori da indar bat dabil hor kantua, eta diskoa. Eta hor, hor badira, ba, dozena bat kantu berri. Gomitan bat. Bai, gomitan bat, eta hola, nik lehen aipatu diagu ere, ni oso kantari soziala naiz maila hortan, eta eta zorionez nik ere irrati emankizunak egin bai ditut eta ibiltzen bai naiz batekin eta bestearekin eta eta eta asko eh, zorionez eh, zazpi probintzietan ere eta baditut lagun asko, eta beti baditut ba, proiektuak batekin eta bestearekin, eta hola, eta honekin hau, eta bestearekin bestea, eta lagun asko trekitixa munduan, eta lagun asko bersolarien artean, eta lagun asko kantariak, eta hoien hoien lekua ere ba hor dago diskoan, ez? Batzuk eta besteak kolaborazioak, eh Xabiera Murizak egindako hitzak, Uxue Alberdi egindako hitzak, bersolariek, Arkaizkan oren poema bat, bueno, Hola, ez, poetak eta eta bersolariak hitzetan laguntzen, gero nik egindako kantu mordoska bat eta eta gero ba, ba, kantatzen eta duo egiten eta eta bikotean eta bat eta bestea ba, ba lagun lagun eh, askoren parte hartzea ere. Eta emanaldi bat hain Ba, bai, egin ditugu eta ari gara, bai. bai azkena hemen eibarren egin genuen, eta hor iparraldean ere badira egiteko asmo batzuk, eta hola, eta bai, bai, egingo ditugu hemenetan, eta bai, beti zorionez ni aritzen naiz. ben, eh, Ba, egin ditut zenbait eman aldi, eh, irukote batekin. Eh, Arkaiz Miner, biolina, mandolina eta, biol, eta, eta, eta gitarrekin, eta gero amaiur jarabile kontraba joan, eta teklatan pianoan e, satxa soriazu, eta neu. Ba, oiekin egin ditugu lehen biziko emanaldi e, e, zera batzuk, e, aurkezpenezko batzuk, diskoaren egiteko eta Eta badugu bigarren formatu bat, nahi baldin badu gertuagokoa eta lehen e, aipatu dugun e, formula horrekin gehiago e, ba, e, zehatzen dena, lotzen dena eta da arkaitzen eta biok egiten duguna, ez? Ba, hori ez bi lagun, ni gitarra eta hotza eta arkaitzek ba, bere instrumentu horiekin ba, kolore ematen die kantuei eta eta hori ere oso gertuko eta oso, oso polita diska erregularki eh, eh, diskak eh, plazaratzen ditu ez amar, urtez? Bai, amar ba, bai, urteak gehiago dira lehen disko atera zen laro gaita amaikean, ba, izan dira hori ogeita, bai, ogeita bi urteetan amar disko, bai, nahiko, er- nahiko erregularri izan da. Gaur egun, bai, zer, zer diska bat egin, gaur egun, formato guzionekin, eta Ba, guk nik uste diskak egiten jarraitzen dugula, e, esango nuke hola lehen biozkadan dan, e, egiten ditugula iaia inertziaz. <laughs> Ba, e, egin ditugulako eta eta hortara dugulako gure burua, ez? Gure, bai, oi, iaia, ia, bai, tradizioz, ez? Konturatu gara... Oso Ba, oiko, oiko moduan, estudio... Bai, bigiza, estudiora joan, kantuak eh, finkatuta dauzkak, eh, konponketak egiten dituk, eta estudio batera hoa, eta ja gelditzen ditu finkatuak betirako errango genuk ez. Eta hori ateratzen da, azal batekin, zentzu batekin, orden batean, beti ba, hori pentsatzen gabiltza ez, ba, Zakit, ba, nik lehen aldiz lana ola egin nuelako eta beti ba, lan modu hori erabili izan dugulako eta beti ezagutu izan dugulako gure aurrekoen lan egiteko modu hori, ez? Beti diskoa, amabi kantu edo gutxi gora bera iru laurdeneko e, denbora eramango duen kantu sorta bat, eta beti hola, hola ibili izan gara, eta eta guretzat psikologikoki hori oso oso finkatuta dago eta eta hola egin dugu eta hola egiten jarraitzen dugu. Lehen bihozkadan hori errangonik ez? Baina gero, bigarren batean aipatuko nuke e, ba, egia dela baita ere gaur egun ateratzen baldin badugu zerbait, normalean hortik iruzpalau kantuk behar dutela irudi soporte bat ere, ez? Ba, erran nahi dute YouTube eta eta guzi horren e, beharra ere ikusten dugulako, ez? Kantu baten edatzeko eta eta kantuak bere oihartzuna izan dezan gizartean, ez? Orduan, nik uste bagaudela aldaketa prozesu batean, ez dakigu oso ongi zer gartatuko den, badara maguia urte batzuk esaten edo pentsatzen agian e, diskoaren eh, gauza hori amaituko dela, ez? Eta e, kantuak soilik egingo ditugula eta online egongo direla eta hola. Baino ez da inoiz bukatzen, ez? Eta beti pasatzen dira urteak eta pasatzen dira beste bi urte eta berriz ere disko egiten dugu. Eta pasatzen dira beste bi urte eta berriz ere disko egiten dugu. Sí, badu, segitua... ba, nik elkarrekin ateratzen ditiak diskoak, bai, eta, eta, eta egia esan oso gustora naiz beraiekin, beraiek ere. Saltzen da, gutxi saltzen da, gutxi saltzen da orokorrean, baina Mikel Marquez saltzen da. Saltzen da duintasunaren barruan eta nola esango nuke, dirurik ez galtzeko eta diru pixka bat egiteko adina saltzen da. Beraz, e, garai hauetan, bai, hori, hori, ez da gutxi ez, hori izugarria da. <laughs> bai, bai. Ez da azkenean, zer, ikusten da, nik, zendenik, hola, orduan ez dute erosten, ez? Ja, barik segit, zeagatik ere, keniak usaila Agian, diz, bai, badago, erosteko tradizio bat. Badago erosteko tradizio bat, eta badago publiko mota bat jarraitzen duena, e, esango nuke, eta behintzat Euskal gauzei alako edagi, bultzada bat ematen diona, edo, edo sentitzen duena erosi behar duela, ez? Hori ere hola, hola izan daiteke, ez? E, baina, bai, esango nuke, e, hori hori aldatu dela, ez? E, esango nuke diskoa erosteko e, beharraren asunto hori. Baina baita ere esango nuke guk sentitzen dugula babes bat eta egiten dugunaren oihartzun bat, ez? Nik, nik azken diskoarekin ere sentitu dut, egin ditute ba, hori ez 12 kantu, zeinetatik bizpairu, hor ari dira. Nik eh, ikusten dut, ez dakin hor bersio bat egin du bal, bestea bersolariek erabiltzen dute doinua improvisatzeko, eta ba, badira bi hilabete atera dela, eh? baina ikusten dut badela e, aire izpekin egindako kantu hori, eh, izugarrizko oi hartzuna hartu du, iparraldean handia eta hegoaldean ere. Ez, ba, jendek aipatzen du eta eta jendek nahi du eta irratietan zuen euskal irrati ere jendek eskatzen du e, ba, e, nola da, ba, bai, kantu eskaintzetan, eta hola, eta hori, hori, izugarria da. Guretzat, nik, nik ezakit beste kantariek nola bizi duten, baina e, hori da gizartearen babes bat eta eta guk sentitzen dugu egiten dugun egiten dugun horrek baduela e, funtzio bat eta, eta eta balio diola jendeari, ez? balio diola e, beren beren eguneroko bizitzan, ez? Eta ui, hori Hemendik kanpora nik ezagutzen ditut, ez, ba, espainolez eta kantatzen duten kantariak eta eh, haientzat asko askozaz ere nekezagoa eta zailagoa da. Esan nahi dut, demagune Kanaria ruartetako, ba, nire lagun, eh, bat, Fermin Romero, hau da, kantari bat, espainolez egiten du, Kanariarra, ez? Bueno, Kanariarra, beraz ez espainola, ez, Afrikarra, ez? <laughs> Baina, hauek baditu zebi aukera. Edo Madrilera joan, eta han lortu disketxe nazional handi batekin e, bide bat eta telebista eta hoiek edo bestenaz eh, ez dute lortzen bizartean oi hartzunik izatea, ez? Ez dakit, e, pixka bat esan nahi dudana da, esan nahi dudana da, e, nik sentitzen dudala Euskal Gizartearen aldetik badugula alako babes bat, ez? Ba, artisauak garen, garenok, ez? Artista, bueno, artista artisau, ez? Gu bagara artista, baino artisau ere, ez? Orduan artisau garen euskal kantariok badugula, nik sentitzen dut badugula babes bat, babes bat, bai, euskal gizartearen babes bat. Askotan pentsatzen dut ba, gure herria ez dagoela normalduta eta agian gure instituzioa ditu eta gure politika kultura legokiak eta abar, askozaz ere babestuago egongo ginekela, ez? Hori esan behar da, ez? Eta mhm. baita ere ikusten dut, ba, Euskal Gizartean neurri handi batean badagoela oso galduta, ez? Galduta kulturaren eh, gaiarekin, eh? Esan nahi dut, ba, galduta, ez? Ba, Ba, baina noski sartzen gara gehiago hizkuntza politikatan eta politika kulturalen aferean, ez? Edo edo gaian, ez? Eta nik uste guk instituzio benetan eh, sendo batzuk eta herri independiente bat, ez? Burujabe bat ez dugun arte ezingo dugula bermatu benetan gure kultura, ez? Beti egongo gara bai baina ez, beti egongo gara barkamen eske, ez? Baina frantsesek zer egiten dute? frantsesek frankofonia ikusten baldin badute arriskuan, beren legeak aterako dituzte, ezpatak eta behar baldin bada ejertzitoa. Eta isunak, eta eh, hartuko dute, eta esango dute, onaino, baina hemendik aurrera ez. Gure frankofonia arriskuan dago, hemen ez dago txantxarik, hil behar bada hiltzen da. Hori, hola da. Eta espainolek berdin, ikusten baldin badute hispanitatea arriskuan, horrez da jokatzen. Eta inglesek, eta berdin, badakik hori nola den gu berri ez daukagunez, gure buru jabetza, gure estadoa ez daukagunez, ez ditugunez, gure instituzioak, eh, beti hor gaude kafe esne batean, ez kafe ez esne, barkamen eske, ez baina bai, hau bestea, Ni badakit oso impopularra dela, esatea, hemen inposatu beharko litzatekela euskera, baina nik oso garbi daukatala egin beharko litzatekela, ez? hitza oso badu konnotizio, konnotazio txar bat edo badu beti inposatzea hitz horrek, ez? Inposaketa beti, ai, ai, ez, inposaketa ez, inposaketa ez. Bani munduan barrena ibiltzen naizen zen guztietan, gai horrekin bederen, ez dut inposaketa besterik ikusten, eh? Errusiarrek ikusten baldin badute beren hizkuntza arriskuan, <laughs> hor inposaketa etorriko da, ez? Eta ez dakit. Eh. Eh, irratietan. Eta gu hemen gaude, gu hemen gaude begira, ez dakit nik begira, ez? daukagun, daukagun e, botere gune apurretan ere, ez? ez? ja ez dut eskatzen adibidez irrati pribatuetan zer egin behar den, nik uste dut, aiei ere inposatu beharko litzaiekela, ez? Baina, bederen, bederen, Euskal instituzioak e, kudeatzen dituzten irrati publikoetan ez ditugu Euskarazko gauzen kuota batzuk ezarriko? Hortara ere ez, o, nik uste dut hain, hain, eh, hain evidentea dela, hain, hain, hain ez? Hori, hori azkenean gure izatearen eta gure, eh, gure kulturaren e, defensa bat dela, naturala. Naturala eta ez dela, ez dela txarra eta gaiztoa, ez? Hori, orduan hor bai ikusten dut, esaten dut, eh, beraz, badugula gure gizartearen eta gure inguruaren babes bat, baino agian instituzio politikoek eta badutela alako beldur, kompleju, ez dakin den, ez? E, izugarri bat eta ez dute hartzen zituzte hartzen ere ustez oso evidenteak eta oso garbiak eta oso, oso lehen e, mailako diren eh, e, erabaki batzuk eta puntu, ez? Ezinbestekorik ez omen dago Ia horok badu bere ordezko Maitaleak ere nola espada Ordezka daitezke aize aski ezagutu arte hortan nengoen Zu ezagututa ez ordea Behar zaitut orain, orain tagertu Zuak oksigenoak bezain da ba. Alegindu izan nahi zu ez maitatzen Alegin izan naiz eta zazte Alegin izan naiz baina ferro Egotzi zinbait zaitu digandi Berezia zara eta aparta Arribitxietan arribitxietan Bietako edo zein bezain edertzat Ia izan zaitut beti danik Ikusiala galdutan intzen Eta arezkero preso nauzu Zure katetatik askatze aldera Borrokatu izan naiz jo eta zu Alegin du izan naiz zu ez maitatzen Alegin du izan naiz zu alegindu Alegin du izan naiz baina ez It's in my side to live and hasita Alegin duztan naiz baina zerrik Egoatzi tu baiz naitu Alegin duztan naiz zu ez naitatzen Alegin duztan naiz zu Alegin naiz baina Negozis zenbait zaitu digandi Nigandi Negozis zenbait zaitu Nigandi Negozis zenbait zaitu digandi Nigandi Negozis zenbait zaitu independentzia buru jabetza, inpursak eta ipotzen dituk. Bai. Ni pentsa azten dut, uh, justu da egon naiz, uh, dut, nahi zin, bako, lagunaren bako aristiren eh, bai. politikara, topikoen, uh, top, topikoen desegitea. Desegitea, ze, itzaldi bat, bai. itzaldi hortan, uh, iz, berak aldarrik atzen duen zer hori egiten, eskat, eta edo bete egin izan duk, uh, berak gaiten du ez dugula aski, uh, pertsonalitateak diren jendeak, ez aski pedagogia egiten jendearen baita bai. bide hori. Eh. Gertatzen dena pedagogia egiteko lehen bizi gauzak eh, iruditzen zait garbi xamar eduki behar direla, ez? Ba, e, norberak eduki behar ditu pixka bat garbi gero pedagogia egiteko, ez? Eta agian ez gaude, ez dakit, eh, ez dugu sobera usnartzen zenbat gairi buruz, ez? Agian hori ere izan daiteke pixka bat gure gure tragedia, ez? Edo gure gure hutsa, ez? Eta eta no, nola esango nuke, ni, ni benetan ez naiz e, sentitu sekula alderdi politiko bateko kide eh, erran hola garbiki ez, ba, ni baditu nire simpatiak eta nire ni ezkerrekoa naiz, dudari gabe, eh, hori e, biztan da, baina hori ere pentsatzen dut e, ezkerrekoa zarela edo eskuineakoa zarela ez e, zure ideologiaren eta zure hitzen gatik, baizik eta zure bizitzeko modua gatik, ez? hori da nik uste dut persona bat ezkerrekoa edo edo eskuinekoa eh, desberdintzen duena, ez? Ba, ba hori ez, nik uste dut eh, nere burua beintzat besteek esango dute ikusita ni nola bizi naizen, baina pentsatzen dut ba zinez ezkerrekoa naizela eta gero ba naizela ba euskalduna, ez? Euskara duna eta euskaraz bizi dena eta euskaraz bizi nahi duena. Gero Hortik atzera, independentista, abertzalea, e, zazpi provintzia, lau, sei, nafarra, nafarrista, e, autonomista, de, badira hemen hainbeste e, hainbeste aukera finean e, ez direnak, eh, hain desberdinak, ez? Hemen garbi dagoena da, guk nik bederen oso garbi daukadala da, oso garbi daukadana da e, eh, mundua estatuetan e, antolatuta dagoela. Ezta? Herrialde bakoitzak badu bere estatua. Eta estatu horiek munduaren aurrean badituzte beren legeak, beren ikurrinak, beren eh, mugak, beren gauzak, ez? Eta guk ere, ba, behar genukela olako bat, ez? Ez da ezu galdetu kontestu orokorraren inguruan, e, ba, nola planteatu behar dugun hori, zein epeekin, zenbat denboran, iparraldean zer, e, nola, zenoski, iparraldean, e, seguruenik egingo bagenu orain referendum bat eh, jendek zer nahiko lukeen, iparraldean, ba, seguruenik, e, frantses izatea, izango litzateke e, jendeak nahi duena, Nafarroan, Espainiar izatea, noski, araban ez dakit, Bizkaian eta Gipuzkoan pentsa ezake, ba, agian Euskal Herri e, buru jabe baten aldeko Eh, unean gaudela, ez da, dena da hain, eh, eh? hori nola egiten dugu, nik ezakit ezakit, nik dakian gauza bakarra da gure guneetan bederen eta aldugun eh, neurrian euskeraz bizitzeko apustua eta joera eta gure botere guneetan euskeraren aldeko eta euskal gauzen aldeko eta euskal instituzioen aldeko ba, borroka garbi eta sendo bat egin behar genukela eta eta eta hori nola nola bertebratzen den? Bueno, hori hori ez daukat garbi. Eta nik bederen tristura izugarri bat hartzen dut aberri eguna etortzen den bakoitzean. Benetan, eh, ni badira urte desente ez naizela aberri egunera joaten. Ba, gazteagotan bai, ba, hori orduan ere inertzia ez, baina konturatu nintzenetik, ba, egun batean eh, halako estanda bat egin zidan, jeiki eta eh, hartu e, orduan Euskaldunan egunkaria zen ura, ez? Eta ikustea bazirela sei deialdi desberdin, eh, amabileku, ez daki zer goizean hemengoak baionan besteak, irunen besteak, e, gazteizen besteak, e, irunean besteak, gernikan besteak, bilbon, besteak ez nuen, tristura, ez gara gai, denok azkenean gauza bera nahi dugu, ez da? ez zute gara gai esateko benga, badakigu, bakoitzak bazka eman behar dio bere ardiei, eh? ongi da, nik hori ulertzen dut, botere eh, dantza bat eh, eta Europan eta munduan antolatuta dagoen gauza antolatuta dagoen bezala, alderdi politikoak, bakoitzak behar du bere bozka kantitateak ero boterean sartu eta kudeatu alizateko, eta hori guztia badakigu, ez dugu orain deskubrituko, eta ni ez naiz ez, ez da horren kontra ere hasiko izketan. Ba, hola da, hola da, demagun hola dela, ez? Eta orduan, bale, behar dugu, ez, bakoitza bere ardiei bazka ematea. Baina, ez gara gai izango, aberri egun batean, denok batera, nahi baldin baduzu, goizean bakoitzak ardi bere ardiei eman diezaiela bazka. Eta arratsaldean ekitaldi bat, abertzale garen, edo diren, abertzale, independentista, e, autonomi zale, buru ez daki zer zale, garen guztiok ez dugu aukera izango egitaldi bat egiteko. Hori egiten ez dugun bitartean, ni, e, e, zeak, brasensek esaten zuen bezala, e, e, zea, ez, aberriaren egunean, e, gelditzen naiz, ez, hori, ni berdin, ni brasens bezala, oean gelditzen naiz, ni ez noa, ez noa. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu sauf les aveugles, bien entendu. Kantariak eta, eta kantugileak gizarteak behar ditu, nik baditut eh, bi alaba bat emezortzi urteko eta beste amalaukoa, eta nik ikusten dut beraientzat beren eguneroko bizitzan, kantua gurean bezain garrantzitsua dela. Behar dute, behar dute entzun eta behar dute entzuten dituzte eta divertitzen dira kantuarekin eta kantatzen dute, ba, entzuten dute euskal kantua. Bai, Eh, bai, etxean informazio guztia izan dute eta gero noski ba beraiena kasu atipikoa da ze ezagutzen dituzek euskal kantari guztiak ze etxetik pasatu dira edo afaltzen edo edo joan gara eta etorri dira eta batzuk oso lagunak eta beste batzuk gutxiago baina egia da hori, ez? Ba, hori gure gure alaben kasuan atipikoa da maila hortan. Baina entzuten dituzte, entzuten dituzte nik ere lagun handiak ez ditudan hoien e, e, kantuak ere euskaraz, eta gero entzuten dituzte Madonak, eta entzuten dituzte e, ba, oso industriaren eta oso imperioen e, e, e, ez e, mozkinak, bai, bai, hori da, hori da. Hoiek ere entzuten dituzte, eta nik ere bai, eh? Osa, nahi du, nik izarte ontako biztanle bat naiz, eta eta ikusten ditut futbol partidak eta entzuten ditut e, kantu guzi horiek eta bizi naiz, ateratzen naiz kalera eta ni hori defentsa mekanismo bat da, Ni ez naiz ez dudarako nahi, e, persona zurrun bat eta beti kexatzen ari dena eta eta eh, ostatura joan eta kexa egiten duena, ez duzu, e, euskal musika ez hartzen, eta pentsatzen dut, ez, beharko luketela gehiago izarri, baina ez naiz, ez naiz samurtzen tabernariarekin, ez, ez dakit, Disney Radio Cultura. .com zen hau niretzako nahi zinduket sentimendu muga ezin hau Urontzi bat naiz Nora ezean dabilen urontzia Mila arroken kontra jodut Baina beti korronteak Zure kostaldetara narama Zure begiek Mintzen nauten zako nahi zinduket, sentimendu muga ezin Zugabe ez nahi zezer, zugabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer lortuz gero zurekin konpartitzen ez baditut. Zure begiek mintzen naute Zure ahoak beldurtzen hau niretzako Nahi zinduket, sentimendu muga ez ina. Zure begiek, mintzen maunteek, zure hauak, beldurtzenak, niretzako nahi. gente